tugiye kumarana umwanya wahariwe kino kiganiro nayo mu buhinga bw'ivyuma François Akimana niwe ariko atuma amajwi abashikira hiwanyu tudatevye rero amwe muri menshi twabashikirije yakurikira muri politike ku munsi wa gatatu hari kuwa 28 imyandagaro imyaka 19 niho yarumana ate umukono ku masezerano y'amahoro yarusha umugambwe emese rurenganzangemero bavuga ko ayo masezerano yari agamije ugusangira itunganywa ry'igihugu atakumirana nayo muri kino gihe ngo ayo masezerano ntiyubahirijwe kuko ibwirizwa nshingiro rishasha ryakuyeho ibituma ibyatuma uko gusangira ubutegetsi byubahirizwa nk'uko bivugwa na ngongwa n'ubusayuvinari arongoye umugambwe emese rurenza ngemero nayo umugambwe sendedefudede Nasini nete mutoni yajeje kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ko ibyari muri ayo masezerano byashizwe mu ibwirizwa nshingiro rishasha kandi akemeza ko ibyinshi byari muri ayo masezerano byagiye mu ngiro nayo mu gisata c'amagara y'abantu ngo hagiye kuzanwa icuma gipima urugero rw'ingene umuti ufatwa umuti w'ikirundi ufatwa umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivugiye mu nama nshingamateka hari ku munsi wa kabiri yishura ku bibazo by’abashinga by'abashingamateka muganga Tadendi kumana mana yamenyesheje ko imiti iva hanze iba yahinguwe mu bitegwa abashinga amateka bakaba baranashikirije amakenga ku igurirana ry'imicafu na cyane cyane mu bisagara bakavuga ko ariyo ntandaro y'indwara zituruka ku isuku rike nka korera umushikiranganji tadende ku mana akaba yamenyesheje abashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe yuko uwo mwitwarariko bawusangiye nayo mu gisata cy'ubutungane Mm, bamwe mu banyagihugu bo muri komine musigati ni mu ntara ya bubanza bavuga ko bamwe mu bacamanza batabatunganirizwa uko byari bikwiye mu nama umushyikiranganje w'ubutungane yagirishije abacamanza n'abajeje intwaro bo muri komine musigati bamwe mu banyagihugu bidoze ko imanza zabo zishobora kumara imyaka irenga cumi zidaciwe umushyikiranganje w'ubutungane emerorantine kanyana akamenyesha ko agiye gukora gukorana n'inzego zose kugira ngo imanza zicibwe mu kiringo kibereye nayo mu ntara ya rutana twaragarutse ku bijyanye n'umwimbi nasi wabaye mwinshi abanyagihugu bo muri iyo ntara bagasaba ko boronswa amahinguriro yo kugana umutobe w'ibyo byamwa mu ntumbero yo guha agaciro uwo mwimbu ayo namwe mwayo twabashikirije ariko hariho yandi menshi akanyarero ni akawe inshuti nawe mukunzi w'ikiganiro gira n'ibiganiro byose bya radiyo isanganiro utunganya telefone kawe uheze utwakure kuri za nimero usanzwe umenyereye hariho mirongo ibiri na mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri hariho ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu hakaba na zindi telefone bita nazo ni izi mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo itatu n'icenda amajana amajana icenda na mirongo itatu na gatatu mushobora kuduhamagara muciye no ku mirongo indwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo indwi n'icenda nyakanya kawe wewe wamaze gushika ku murongo cyangwa utunganya agatelefone ngo ngere utwakure rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese radiyo isanganiro umuhinga w'ibyuma yamaze kunyereka ko umunyanya yamaze kugera ku murongo ndagwaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro mahoro urinde utwakuye uri hehe Frederico Mukabondo Frederico Mukabondo Mukabondo mwiriwe amahoro Emwe namahoro kwe. Federico gira icyo ushikije ku makuru twashikije hano kuri radio isanganiro. Yego amakuru je mpera ko n'amakuru ajanye n'inzoga bitahuhahuha bavuze mu ntara ya Ngozi. Mm. Nukuri ingozi je narahakoreye guhera mu kwezi kw'indwi gushika mu kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze. Yego. Izo nzoga abanyagihugu b'ingozi barazinwa bo mu gisagara cya ngozi barazinwa bagata ubwenge abandi mm. bakagenda bari gusa no mu nama umushyikiranganje w'intwari bireba yigeze gukoresha inama yabereye impande y'ibitaro by'ingozi yego icyo kibazo barakimutura bambwira yuko ziriba zirasambura ingo yuko bakwiye kuzituza yego mugabo rero ikibabaje kandi buri amatara y'ingozi urumva ari yagerageje gukora uko ashoboye kugira yumva izo nzoga zituza afatikanije nk'ipolisi cyitwa antikoribisiyo mhm. mugabo urumva ureka ni uko abo bantu bakingirwa ikibaba nujya nyine umusitantiri wa komine ngo wisunga muri raja ibyemezo bikwiye ndabifite ariko ariko aho uvuga ngo ibyemezo bikwiye ubifise ibyo byemezo ni nka byahe na rijya we wamenyesha yuko atari we yatanze uruhusha rwo gukora rwo izo nzoga zibandana zinyobwa niko yavuze ku makuru twabashikije hano kuri radiyo isanganiro abo bantu bakora bakingiwe ikibaba nawe barakorana bakingiwe ikibaba gute na musitanteri igihe avuga ko atari we yatanze urwo ruhusha we nari musitanteri wa komine avuga ko atazi iyo ubwo ruhusha rwatangiwe birya nyakubahwa munyamakuru mhm. bijya n'ibyo bavugira ku maradiyo umugabo urumva ariko ibyo bavugira ku maradiyo ibyo umutwara ashikirije ababyemanga ku maradiyo kumbure ngira ngo ho gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo icyo kintu cy'inzoga cyahuhahuha gitorega umuti ariko musitanteri we warayemeza yuko uruhushya rwo kunywa izo nzoga atari we yarutanze yego basihinge tubigezaho umugabo urumva uko ndabizi ndabizi yuko abo bantu bakingira ikibaba nawe ibyo ni wowe ubivuze eh, Federico ariko ntiwo ntiwovyemeza kuko ivyo vyemezo kubwira ati nyereka kimwe bibiri byerekana yuko ari musta nta kingira ubushivyo byo vyomezo ntavyo ufise Radio isanganiro undi munyanyi ku murongo alo Alo Alo Alo Munywanyi waca telefone nikamukundiye ko tuyaga shiramo neza ama maze uheze usubira utwakure mu buhinga bw'ibyuma hari francois akimana makoto ni mu muteramanye mwa kino kiganiro ni muyanyu ku murongo alo ndabaye mwiriwe alo ndabahaye mwiriwe munyanyu radiyo isanganiro muri bande muhagaze he manza utunganye neza agatelefone kumbura uhagarare ahantu hameze neza kugira ngo tuyage twe tutakumva muri studio n'abanywanyi ba radiyo isanganiro hose kukumva undi munyanyu ku ndabahaye mwiri mu myonyo isanganiro amahoro cyane gihe nitwa nahimera jean pierre nahimera jean pierre twakwiri hehe imugina mu buseruko nahimera jean pierre imugina ni mu ntara ya cibitoki yego cyane havugwa amaki ngaho imugina urukanywa baricarugana nk'uko byahora kera urukanywa ruryoshye cyane rwa maruki mu gihe ushikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro bo ni ukuvuga na kugaruka ku kiganiro cy'ingino cyabaye ku mutaga mm umumenyeshamakuru bamubagira ati mbega ya kipe yitwa rugeregere icakina umupira mu ntara ya cibitoki mhm. hanyuma aca aravuga ati ntabyo nomenya nzobibaza mm. nagomba kumuha umuco rero nsanzwe ndi umukinnyi w'umupira wo muri rugeregere utuwo mugwi rero uri cabandanye urakoze cyane munywanyi wa radio isangano kutubwira yuko udutangira inyishu kuri uwo munywanyi w'iradio mugenza wawe yari yakuye abaza yuko mukino kiba uwo mupira kiba ijoro ryiza kandi ndabashimira ijoro ryiza murakoze sawa mhm. undi munywanyi ku murongo alo alo alo umunywanyi wacu agatelefone kariko karamukundira alo alo iterambere ry'igihugu cyacu kuganira umunyanyi ku murongo alo agatelefone n'umunyanyi wacu ntikamukundiye alo alo ndagwaye mwiriwe munyanyi wa radiyo y'isanganiro sabwe sabwe jean claude hagarara neza ntitukumva neza muri sitidiyo alo jean claude ah. twamusabaye kuhagarara ahantu hafata akarezo neza kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana kuko tutamwumva muri studio n'abanyonyi ba radiyo isangane ntibashobora kumwumva musasagare umunsi rimwe twese radiyo isanganiro undi munyanyi ku mungaro ndabaye mwiriwe munyanyi radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe mboni hankuye ku mutumba bibara muri komine mutumba mu komine mutumba niyo mu ntara ya karusi duka ku ijambo mboni hankuye ubwicushikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro ijana nagomba kuvuga ku kiganiro cya cyo ku nama cyabaye hirya y'ejo hanini mm. nkagomba gusaba yuko cyosubizwa itarasubire n'iminsi kubera mu kivuga mu ijoro cyane ati ikiganiro ku nama cyosubizwa isaha zibiri n'inusu ngira ngo abagejeje ibiganiro kuri radiyo isanganiro bagiye kubikorera ko muzoheza murongo inyishu itomoye eh, ariko nagomba mvuge muri bimwe mu byo nacumvisemo mhm. kugira yari yasorekeye umugambwe saho hanyapurode yego mbe yavuze yuko mu burundi tutarashyika muri demokarasi neza hmm. nibaza ko atabeshe cyane kuko aho bamaze gushyika muri demokarasi nta bantu barwana bapfa imigambi hmm. anumva ko yabaye nk'ubukebura yuko tutagiye muri demokarasi neza turi ku gitarugwa dushobora gukorokera mu kiyaga hmm. atwe nk'ababonye ibyabaye kuri ndadahinge n'abantu bakubitwa bagapfungwa Hmm. ariko mu nyuma amatora ahetse hakavamo ibintu bibi cyane hmm. iyo tubona ubu bica bidutera amakenga ati rero hokogwa iki kugira ngo intwara ya demokarasi ishinga imitsi ikorwa hmm. nuko abantu babana nk'abari mu madini none mu barundi ntihari amadini menshi ariko abantu hari uwigora guhana n'uyundi ati abantu barasangira n'inzu badasangiye idini kandi bakabana mu mahoro ati nabari mu migambwe byogenda uko egibi eh, by'ikuroborana ugasanga na mugenzi wawe yakoze urubanza ugatinya no kujyayo ngo bakugirayo bikwiye mu burundi bwacu urakoze cyane icyumviro cyawe cyumvikanye kandi kiratomoye ugira ijoro ryiza ngaho muri komine mutumba mutumba yego murakoze cyane alo ndagwaye mwiriwe munyanya radiyo isanganiro urinde utwakuye uri hehe halo umunywanyi wacu ntiyagumye ku murongo byamugoye kumbura asubira twakure ikiganiro ni gira icyo ushikirije ka radiyo isanganiro ibaha kugira ngo mushikirize alo ndagwaye mwiriwe umunyanyi radiyo isanganiro urinde utwakura hehe nitwa miliyoneri miliyoneri miliyoneri utwakura hehe miliyoneri bubanza amagana he rero mvuze ubanza birakenewe ndibaza akabanza n'icyumviro ibubanza ni hanini hariho muri komine musigati gihanga mpanga na rugati kuri ave doravyanze kuri centre kuri ave ni kuri centre oui oui nagoma mvuge mm. ndiko bimeze ingoro babutere kugura stationnaire ariko uno musi turi mu kiganiro gira ku makuru tuba twabashikirije eh, no radio isanga muhite ah, mu mitakataka basukuyugura ingoro ya stationnaire egome robert nta mugambi ukaba umeze mm. ni kwihangana ni kwihangana bubanza ati ingoro ya senere yanse kugurwa muri zone ya mitakatakata ariko ni kwihangana ngira ngo byose nk'uko indongozi zitandukanye zibandanya zibivuga ati ni ukureka abanyamigambwe bagakora ibikorwa bijyanye n'imigambwe abatandukanye bagiye kubikorera ku wundi munyanya ku murongo alo ndabahaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro muhagaze hehe mwebwe mutwakuye mwitwa abandi sabwe uri mu gihe tawe utwakuye witwa nde alo umunyu radiyo isanganiro mu gihe ta utwakuye witwa nde kumbura agatelefone kamukunde ko tubana tuyaga araheza ashiremo amayinite yongera ahagarara ahantu hafata kugira ngo tuyage twumvikana radio isangane n'undi munyakumungu alo alo ndagwaye mwiriwe munywanyi wa radio isanganiro ndagwaye mwiriwe munywanyi wa radio isanganiro oh, ushyira ku gatelefoni akaradiyo ukegeza kure kugira ngo dushobore kuvugana twumvikana muri bande mutubakuye muri hehe oh, mu isare mu ntara ya bujumbura mwitwa bande vena mukeshimana mwiriwe impore ngaho mwisare yego n'amahoro cyane mm mukeshimana duga kwijambo gicu kije ku makuto washikije hano kuri radio isanganiro oh je nagomba gushima kwijambo mu matari w'intare yacu aheze gushikiriza mu mwanya wa makuru yego saba rero bamwe banyamigambwe bati baje muri ya makomite y'umutekano kugira ngo ibyo twabonye 2015 ntibisubire mm cyari nyine urakoze cyane ijambo rya buramatari yashikirije n'iryo gushimwa mbwira ijoro ryiza ngaho mu ntara ya bujumbura mu isare nawe murakoze mhm. radiyo isanganiro n'undi munyari ku murongo alo alo alo alo ndagwaye mwiriwe munyari wa radiyo isanganiro mwiriwe jean claude nari eh, nari oh, oh, eh, jean claude ariko ntituko turumvikana jean claude n'abatumviriza ntibashobora kukumva hagarara neza hama dushobore kuyaga twumvikana alo jean claude reka twakura ariko kumbe twamusaba ko hafata neza kugira ngo tuyage twumvikana na ikiganiro kirabandanya akanya ni kuhanyu inimero ni za zindi mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na gatatu mirongo itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ushobora kutwakura muciye ku mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi n'indwi amajyana atatu na mirongo itanu n'indwi amajyana indwi na mirongo icyenda na kabiri umunywanyi ku murongo alo ni umunyagisuru ngaha usabwe umunyagisuru komine ya gisuru porofesi ruyi gisuru mu ruyigi mwiriwe amahoro ah, muri bande tuyaga niyo yankunze vitari vita duga ku ijambo vitugira icyo ushikije ku makutu washikije hano kuri radiyo y'isanganiro nabo rero hari akandi dukeneye ni kaburimbi amatara kabisa muhamuka neza vitari ni gihe cyushikirije naho icyo kiganiro gishikiriza ku makuru tuba twabashikirije naho ikaburimbi ngaho mu ntara y'urugi mwarayironse urakoze cyane vitugira ijoro ryiza ndabasoba ryiza mm. Alo mnyonyo radio isanganiro muri bande mwitongo iki mu twakuye muri hehe jean claude ariko nari nakubwiye yuko tutari ko turumvikana kumbure bivanye n'aho uhagaze ku bijyanye n'amarezo ntituri ko turumvikana kabisa sindakumva muri sitidiyo n'abanyonyi baradiyo isangano bica bigorana kukumva ro uri mu ntara ya bujumbura ro uri mu ruzo muri komine giteranyi urinde yahungutse ntashimye kwivuga izina kuko abahungutse mu giteranyi ntidufashwa kabisa ngo turonke utwo kurya ikiganiro ikiganiro ni gira icyo ngorane mufite muzoshikiriza mu kiganiro aho iwanyu havugwa make murakoze mugira ijoro ryiza ngaho mu ruzo mu ruyigi halo halo halo halo ndagwaye mwiriwe munyanyura radiyo isanganiro ni amahoro cyane jya nitwa shari makoto mwebwe mwitwa bande muherereye hehe pascal mucankuzo pascal mucankuzo pascal mucankuzo amagana hehe neza na neza ku rwego rwa cankuzo na gisagara hmm. naga pasi kaduga ku ijambo gihe ushikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro hariho ikiraro hmm. ego kiri ahantu bita ku mukuru mubi cashaje gihita ariko pascal ikiganiro ni igihe ushikirije ushikiriza ku makuru twashikije hano kuri radiyo isanganiro nabyo nivyo ku munsi wa mbere mu kiganiro hiwanyu havugwa make akoze Allo ndabaye mm, mwiriwe munyanya radiyo isanganiro adalbert mu rugombo mwiriwe amahoro eh, adalbert gira icyo ushikije ku makutu washikije hano kuri radiyo isanganiro yego eh, kuvuga kuri cya cyo ku nama yego mm. eh, mugiye kugerageza kuko hajya saa yine z'ijoro kenshi abantu baba bashyikira bose mm. hanyuma byavugiwemo nabyo rero ko demokarasi imbere iri mu burundi muri kano karere ashakira igihugu cyiza mhm. yego twese umuntu ibyo ashaka umuntu aratembera umuntu arakora icyo ashaka nta ngorane kubera dufite cyo niko ndabibona murakoze yego ariko Gadalbert kumbura nkundi nkakubaza akabazo gatoya haravugwa gushamirana rimwe na rimwe hagati y'ugwaruka rwo mu migambwe ubwo ico si cerekana yuko kumbure hakira gahatse ni nk'aho mperereye iyo mishandaro ntayihari purema uti mwebwe n'amarame yemwe n'amarame twibaniye neza nta kibazo ngira aho uba kugira ijoro ryiza ngaho mu rugombo ye eh, mu rugombo mu rugeregere murakoze cyane radiyo isanganiro undi munyanyi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanyi radiyo isanganiro uri bande mutwakuye muri hehe Ege nitwa Diodone ndinga abujumbura Diodone ibujumbura neza na neza hega Diedo Ndinga mwijasa aho mwijabe Dieu Donne gicushikirije ku makuru twashikije hano kuri radio isangano munone duhitiko turarangiza Genuvise muvuga yuko ari aka abacamanza bashobora gukuriza urubanza itoto kandi waraciwe ivyo byavugiwe muri komine musigati intara ya bubanza mu nama umushikiranganje w'ubutungane yagirishije n'abanyagihugu Nego nange nagomba ndabaze ko bibaho ibyo si twe tuheza ngo tuvuge ko bibaho ariko ntibyavugiwe muri iyo nama kumbura ababivuze bari bafite icyo babikuye ko nicyo twoheza tukabishura murakoze cyane radiyo isanganiro ikiganiro ni igihe ushikije undi munyanyi ku mungaro ndagwaye mwiriwe ndabahaye mwiriwe namwe muri bande mutoke muri hehe Um, none ko ibyo ugira munyonyo radiyo isanganiro ari ibintu wemanga kandi nibaza ko ari ibyubaka bidacanishamwo ukabivuga ku makuru twashikije kuri radiyo isanganiro icyo kuza kubivuga izina ni igiki oya ni byiza rwose nta ngorane yego tubwira akazina rero maze muheze muduge ku ijambo pierre petero duga ku ijambo sinurobora amatari w'ubujumbura iyo ngingo yashikirijwe abenegihugu yegome ntihagire umuntu n'umwe asubira kujya uwundi ntareke ntibareke abanyamigambwe bakore ku mugaragaro ibijyanye na politiki yego kabisa twamushimiye rwose ashishikaye n'abandi abahamagariye gukora nk'uko nyine murakoze cyane kuri icyo cyumviro cyanyu mushikirije ati buramatari n'abandanye akora gutyo ahamagare n'abandi gukora gutyo ngira ngo babyumvise aho baherereye gutyo bizoheza bitume dutera imbere tujya mu ntwaro ya demokarasi ijoro ryiza radiyo isangane tugeze ku gihe cy'isaha zibiri undi munyanya ku murongo alo ndabahaye mwiriwe muri bande mutubakuye muri hehe sabwe alo alo alo radiyo isanganiro undi ku murongo alo halo ndabaye mwiriwe umunyaradiyo y'isanganiro ndimbaza umutima imwara mbaza umutima imwara amajyaga mbaza umutima igisozi igisozi mwiriwe amahoro yego tugakwijambo mbaza umutima ugiye ucishikije ku makuru twashikije hano kuri radiyo y'isanganiro eh, icyo nagomba gushikiriza hmm. kuri ibyo byerekeye ikiganiro ku nama yego hajya kivuga ko wa gatatu ajya amasaha kivugira ko arakuze rwose natwe abanyagihugu turagikunda yego muraba bigejwe bakakigabanya hamwe cyangwa kivuga saa mbiri n'insu kigasubira tukacyumviriza neza mm. kubera kivuga amasaha akuze agatero kaca kadutwara tutacyumvirije neza reka ibyo tuzoheza tubishikiriza abatwara radiyo isanganiro kandi bari kuba barabyumva ngo bazoheza babikorere kurakoze cyane ubwira ijoro ryiza ngaho iwanyu yego namwe mhm. Alonda gwe mwiro munyanya radio isanganiro urinde utokuriye. Uri Uganda no bontu bishakara muri commune y'Itumba y'Inyanya. Sabwe? Mutumba y'Inyanya muri commune y'Inyanya. Munyabigina commune Kinyinya munyanya wacu ego duga ku ijambo uhejeje kutwidondora utubwire no ku makuru twashikije hano kuri radio isanganiro icagukoze kumushaha. Eh. Izina ryawe. akazina kitwa Bacurine Karambezi batakiza wasite Claver eh batakiza ngahinya kw'isoko Ego duga kwijambo rero Allo Claver Allo Claver yagiye undi munyanyi ku murongo allo Ndagwaye mwiro munyanyi radio isanganiro Nitwa niyo mwongere mu kagaga mu cyo niyo mwongere mu cyo bitoka rya gatandatu ku ibarara rya gatandatu aho mu rugombo yego niyo mwungere duga ku ijambo bwicushikije ku makuru twabashikijana kuri radiyo isanganiro natwe twagira dushimire ab'inzego baguma batora abanyamuryango ntibakomeze bacanamo mm. yego kabisa byarashijeho hepfo isunze amakuru amaze iminsi avuga kuri radiyo yego urakoze cyane niyo mwungere mbw'ibyo byiza ngaho mu rugombo ngira ngo akamu nk'ako kazo gutera akamu nk'ako bibandanya bifasha kugira ngo amahoro um, n'umutekano bisasagare ijoro ryiza ngaho mu rugombo radiyo isangano n'undi munyaka umurongo haro haro haro ndagwaye mwiriwe munyonyo radiyo isanganiro urundi twakuri hehe Murutana. Murutana witwa nde? Nitwa Odasi. Twashimiye leta yakoze icyo gikorwa ku buryo bufasha abanyamigambo bakumvikana. Ego. Ino cyabiteye ingorane hataha. Ego. Mudufashe n'ukuri aho mutishe n'ino iwacu kuko bimwe bitugora. Atarera ako kamo gategwa n'abatware mu ntara ya Bujumbura koshikano ngaho iwanyu mu Rutana. Ego n'ukuri twabakwiza. ijambo ryawe n'icyumviro cyawe cyumvikanye ngira ngo abajeje intwaro ngaho mu rutana nabo bazoheza bayikorereko nakoze ijoro ryiza sawa radiyo isanganiro undi munyanya ku murongo alo alo alo ndabaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro sabwe miliyoneri ngarutse miliyoneri ugarutse ego duga ku ijambo miliyoni um, miliyoneri yaragarutse ariko agatelefone gakunze ko tugumana kumbura araheza asubiragaruke nimba hari ikindi kintu yagiye ashikirize ku makuru twashikije no kuri radiyo ariko ibiba byabaye iwanyu ngaho tutamenye nibyo ku munsi wa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki muri kiganiro mwakura mutubwira gusa ibyo tuba twarabashikirije ngaho kuri radiyo y'isanganiro byabakoze ku mutima mukagira muti ntitwogenda tutagize icyo tubishikirije ko maze mugashikiriza icyiyumviro cyanyu munyanya ku murongo ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? umuririmbyi ati amahoro niyo buraro niyo buramuko simbataza amahoro aho tuba mu kubana mu mahoro undi munyanyi ku murongo alo ni ukuri nashaka gushyikiriza ikibazo cyanjye ikibazo cyangwa ushikiriza ku makuru twabashikirije mbega wowe urindwa kuri uri hehe wenda sofuriya no mu kayanza nari maze gutelefona kuri iyo radiyo nyine mm, sofuriya no mu kayanza eh. duga ku ijambo bwinshi ukirije ku makuru twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro yego nashaka gusaba n'ukuri ubutungane n'ukuri no mu kayanza budushikire n'ukuri turanyariwe turamerewe nabi ariko mwabyumvise iyo umushyikiranganje yari muri komine musigati yo mu ntara ya bubanza yavuze ko bagiye kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo imanza zize ziracibwa mu bihe ni turamusabye ashike hose azarirabira koze kuko nk'urubanza rwacu eme bararuhonyanze nabi ngira ngo ngaho mukayanza na mwebwe muzotebwa muzoteba mushikirwe kumbure muri ako kanya ko gushikiriza akababake murakoze cyane mu bw'ijoro ryiza ngaho mukayanza ubwo murakoze tunyuranye ku murongo alo alo alo alo munyonyi wacu agatelefone kumbure kagatunganya ikiganiro mwamaze gucumva ko ari icyushikije telefone nazo ni za zindi mirongo itandatu na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na gatatu alo mahoro mahoro neza ndabahaye mwiriwe ni pascal mu ntara ya ngozi muri komine gashikanwa pascal ngozi mu gashikanwa yego tuga je na kabisa abanyamigambwe kabisa tubane neza mu mahoro kubera hari abantu bamwe bamwe usanga bariko barahohoterwa usanga batabanye neza kabisa mm. nicyo kibazo nagomba gushikiriza urakoze cyane tumenya migwambwe niba mu mahoro urakoze cyane mu gijo giza nga mugashikana sawa sawa mundi munya kumurongalo ndagwaye miliyonere duga kwijambo gicu shikirije ku makuru ashikirije ah, mahoro mugabo intumwa za mahoro n'agashyira bikomeye ariko nuko gusaho rero bakagusura ikiro kitagabanuka n'umushikanizo nawe tuga mu bwabuhorema abato babo baguma bato uti rero hari n'ikindi nacyo vuga umukecuru niwe yakoze amaganga niyo yasabwa ngo tuvugane intoki imboga ndetse ngo ni mu rurati ariko uvugiye mu migani byari kuba byiza utomora kumbure mwavuze ati ibibazo birahari ibibazo by'ibiturire kandi imvugo yojana n'ingiro kumbure byo mwashatse gushikiriza tubibutse yuko gusa mu guhamagara twababwiye mu ntango ni umuntu akavugana urupfasoni imvugo yubaha abandi atagutungura urutoki uwundi umunyanyi ku murongo alo mwiriwe ndabaye mwiriwe umunyanyi radiyo isanganiro muri bande mutwakwe muri hehe maisha ibujumbura maisha ibujumbura duga ku ijambo maisha ugira icyo ushikije ku makuru tuhashikije hano kuri radiyo isanganiro muri iyo nzu ko turarangiza nagushikiriza ibijyanye na um, n'ibyo bibera mu bucamanza cyangwa mu butungane hmm. hasha vrema uko babivuze nyene mugabo ama ngo ibiturire ngo biravugwa hmm. rero mbonye biragoye kuko nk'abo bene igihugu cyangwa abanyagihugu bavana ukuntu babyumva hmm. byaba barinze bidoga hajya biba bigoye yego mugabo ubushikiranganji bwemeye ko ugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo hmm. ibyo bibazo bitorerwe umuti yama yabivuze yama yabivuze mu rundi reka twirinde izo nomero ko jena jenda biza idosiye mu butungane ngira ngo kazoba akanya keza ko <laughs> reka waranze azobona akavuze oraho reka tubirindire kuko nabyo ndamaze kugenda inshuro nyinshi bavuga ngo uyifise ngo sihari ngo harugaye ntayoberwa ibyo ari byo urumva biragoye ni birebire kubera ntihagire igikozo rero kugira ngo abanyagihugu boye kuza barajuragizwa nayo dose umuntu yaribwe agaca nk'imyaka nk'itanu yose utaratunganirizwa cyangwa ukumva ukabura icyo ufata n'icyo kumva biragoye by'ubutungane kubirindira n'ubu wabivuze ntabwo wabyo tuzabona reka tubirindiye amagidari n'ijya nzoga yahuhahuha ari ingozi numva igishiride nyine abantu baca impuzu urumva nk'abafasoni nk'aba nabo bagasanga bataye impuzu urumva nk'ibyo bintu nk'iyo nzoga ikaba yasubiye gukorwa abijejwe boraba icyo bokora hmm. hama ikijanye n'ibintu vy'imigambo urumva bambara iyo senene nande sinze baguma bakorana mu mashati bamwe bamwe hmm. ane bose ko nzi uzotsinda azotwara azotwarira bose jemengara niko nyene nka jende umwene gihugu nyene mutoyi nyene ntize jemengara ivyo bintu ndi umuntu mutoyi umenga novyikawushe kare mm. kurumva nka zotsindira nyene uzotsinda hama nkatwarwa mu bandi ko jende abona biragoye uhora urumva baguma basi nkabo nk'umuntu ahitanwa no n'ivyo oye bariko barashamirana jese ubwo birahana bintu mwene nsanga biteye nakoba ariko rero hariya bagira bati mbega ko abanyepolitike ku rwego rwo hejuru bahura ntihagire icyo bapfa abanyagihugu bato bato bo bapfike sinavuga ntabwo usanga nabivuze ko utari ko no kuraba bakaza bararegera hmm. ego nkeka baba bahindwa je ndiko nobivuga je nka je nk'ivyo vrema mbonye ariko barakorana mu mashati nota yaniruka nagiye nto kugura nk'ayo mapema nasa nyambara amapema nasa nota yaniruka mbonye batanguye kushwana ajya n'ibiti amagara make hino cyane yiruka muri abanyura bakumvikana bose bose ni ba mugabo umwe yewe ati igihugu rero bose baragisangira urakoze ugira ijoro ryiza yewe n'abarambiye mugira akazi keza ngaho kuri urakoze nawe ugira ijoro ryiza uri munyanyi ku murongo alo nitwa alexandre butezi alexandre butezi ndagwaye mwiriwe eh, alexandre gira icyo ushikije ku makuru tuwashikije hano kuri radiyo isanganiro iriya mabakire by'ibituri mubare barabeho ubundi buri mwitozo birarenze kandi bimenya aho bafite ingorane niho wayibona mm. ah, amafuso nacyo n'imigambi icyamirana ntibarabe mm. by'ukuri abanyagihugu bakoresha amanama menshi nayumvise ko ushobora nta kamaro birimo nibaza mm. by'ukuri umugani w'uwo muntu uvuga ijambo turahendwa mu cyambaga yego urakoze cyane ugira ijoro ryiza alexandre yego nawe radiyo mhm. isanganiro undi munyaka umurongo alo yego me barondera kuri uyu murongo utangazwa na mirongo irindwi na kabiri uraheze uhagarare uhamagare kuri nimero mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo mirongo na gatanu eh. me urakoze cyane uhamagaye kuri uwo murongo radiyo nundi n'umunyanyi ku mungaro ndaguhaye mwiriwe impore yego muri bande mutwakuye muri hehe genda sabwe kiriberi igitega yego igitega amajaha jiriberi ku igitega ari hanini umugwa mukuru <laughs> yego vuga ku ijambo bwinshi ushikirije jiribere ku mashukuru twashikije hano kuri radio isanganiro eh na deje proposita gushimira eh, sabwe nagomba gushimira umunyarwanda muri kanaka bujumbura yego mibura amatari w'intara ya bujumbura yego ratamu yahamagariye abanyarwanda hmm. yuko bakwiye kuba neza yego bakunze kugira naho tutakumvise neza cyane kubera atari tumvikana neza ariko wavuze ku bijyanye no mu ntara ya bujumbura ushima akamo kabura amatara ego murakoze amatara yo kwirinda nawe mu bw'ijoro ryiza munyanya ku murongo alo haro ndabahe mwiriwe mwiriwe muri bande mutoke muri hehe ni inkuru nziza mu rusagara muri komine mugina mu ntara nziza mu rusagara mwiriwe amahoro ni amahoro cyane inkuru nziza duga ku ijambo ubwica udushikirije ku makuru tubashikirije no kuri radiyo isanganiro eh, murakoze mm. Mm, inkuru yatubabaje cyane mm. ni banyamigambwe bafatana mu muhogo yego rero cyane kandi natwe turi abanyamuganga Mm-hmm. ituma tubabara kandi niho bazotsinda cyangwa tugatsinda tuba turi bene burundu uti rero abantu bubana mu mahoro mu mahoro cyane tukayaga duhuza mm. yego cyane turagize neza ugira ijoro ryiza nkuru nziza ngaho mu gisagara imugina mu ntara y'ibitoki murakoze cyane muroti imana namwe muroti yindi radiyo isanganiro undi munyaka umurongo alo eh, ndafite muriwe ndabaye mwiriwe munyanya radiyo isanganiro muranze mutwakuye muri hehe nyabitsinda ni mu ntara ya ruyigi eh. mm, muri bande mwitwa ngo iki karaberi karave ah. duga ku ijambo bwinshi ushikije ku makuru tuhashikije hano kuri radiyo isanganiro yego hari amakuru ngategeke kare saa sita mm. bivuza ibintu ngo abantu bangahe bawereye ati babaje ku baziranya imvo za politike bashobora ku bintu bya politike kwiribura bakabwira ukuntu bikiri bahiriye ariko buramatari w'intara ya Cibitoki we bavuga yuko atari imvo za politike ariko biva ku bundi bugizi bwa nabi ahubwo mwaka yageze mu cyo yo mvuze rero tumwumve cyari byo yego yego murakoze urakoze neza karaveri ubwira ijoro ryiza ngaho munyabitsinda yego ahandi rero icyo ndobahanura nsabwe basha barabe ni bene umwe kweri bakundane baje kwicana yego yego na cyane cyane ngo ko wihora uwawe ukamara umuryango kandi wishe mwene wanyu ugaheza wicuza yego kweri babagize neza ubwira ijoro ryiza karaveri ngaho munyabitsinda muroranirwe mu banyu no mu byanyu yego sawa sawa murakoze eee eh, eh. Munyoni ku mungalo. Aho. Dabaye mwiri munyonyora. Jisanganira mu bandi mutwakuye muri hehe? Ni ngarutse mu Rutana. Odasi ugarutse uvuye mu ntara ya Rutana na mahoro kandi no kuri umuhinga mu nyene. Na mahoro no kuri gusa ndagoma vuge. Mhm. Mm Yana abanyamigambo mu ngaho izo yibasiye mu ngene. Mhm. Ngomane pere mukuru mugamba. telefone ni kahavuye kamukundire ngo tubanaye tuganira mbwa yaragarutse kwa rukwiyongeza undi munyari ku murongo Allo? Mm, ndagwaye mwiriwe munyanyura radiyo isanganiro kumbura ko ingenzi yayo ka radiyo kawe kugira ngo tuyage twumvikana halo halo saa zibiri zirenga iminota cumi n'umunani muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro cyacu kicasigaje iminota ya irenga icumi gatoyi ako kanya murashobora kugakoresha mu kuduhamagara kugira ngo mugicishikije ku makuru twabashikije kuri radiyo isanganiro ku murongo wa munyanyaro Ndagoye mwiriwe. Mwiriwe. Uri ntuwakuriye he? Allo. Uraryamye byuko hagarare neza utwakure kumbure dushore kumvikana. Allo. Allo. Gatelefone gashoye kumukundira kumbure naha munyonyi wacagare mu kibanza kimeze neza. Halo Allo. na kumva nga muri studio ntimushobora kumvikana n'abandi banyonyi bari kubera kuri radiyo isanganiro kumbura uhagare neza wongere usubira utwitabe radio isanganiro ni munyanya ku murongo oh. ndagaye mwiriwe urinda twakuri hega munyanya radio isanganiro Aló. Aló. Aló. François Kimana anyeretse ko umunywanyi kumbure agaterefone katahagaze neza. Ivyo navyo ni ibiki? Ego, gira ico ushikirije ku makuru yaciye kuri radio isanganiro. Mu kiganiro gira ico ushikirije Allo ndagwaye mwiri umunyanyi radio isanganiro agaterefone wapi? Shamu tu maze Mazumaze gushira mu hagarara neza urabe ku kibanza kirimo agaconnection ari muzuri. uheze usubire wakure kugira ngo dushobore kukumva ngaha muri radiyo isanganiro mirongo irindwi na gatandatu sa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe alo ndagwaye mwiriwe neza mu nyanyo radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri hehe mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri hehe ndi ku muzinda gerino inosa ngaho ku muzinda ni mu ntara ya bubanza hegereye igisagara cya bujumbura gicishikije nk'uko twashikije hano kuri radiyo isanganiro eee eh, cyo nagira nshyize egome ni ukuri n'amagambo buramatari n'abahembwa yarayavuze yashikirije hari mu nama n'abegwa n'ibibazo bitandukanye byo mu ntara ya bujumbura eh, ariko ikibazo ni kimwe rero imvugo zimwe zimwe batware kudakurikira alo nsabwe imvugo zimwe zimwe z'abategetsi zirakoze kutaja mu ngiro ariko abatware bashikiriza intumbero abanyagihugu nabo bagakurikira mbega habuze kugira ngo abanyagihugu ku rwego rwo hasi bajyane n'ibyifuzo by'abanyepolitike sabwe hari ariko ariko ariko hagara neza kugira tuvugane twumvikana ko ntariko ndabumva ngaha muri studio kumbe n'abanywanyi bateze amatwi radio isanganiro ntibaba bakora bumva neza umunywanyi wa radio isanganyiro ariko aravuga ku butumwa bwashikirijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura hasaba abanyagihugu kubana mu mahoro agahamagara nyabu n'abajejwe intwaro abajejwe inzego zitandukanye gukorana neza nayo ibikorwa by'imigambwe bikarangurwa ku mugaragaro atangorana undi munyanya ku murongo alo ndagwaye mwiriwe munyanya wa radiyo isanganiro mwiriwe urinde tuwakura uri hehe ni inkuru nziza ku rusagara inkuru nziza ku rusagara twagomba tubasabe buramatari wacu hmm. azahagera ku rusagara atugirisha akanama natwe turabizi icyo ikiganiro kumbura ibyo no ku munsi wa mbere kuri iwanyu havugwa amaki ko mwumva mukumbuye buramatari nawe ngira ngo ariko aratega amatwi kino kiganiro azoheza abagendera murakoze joro ryiza ni munyayi ku mungalo yego ni jewe soforiya nungarutse mhm ni ukuri ndabasabye mutotoronzerere irya shyirahamwe bavuga sufuriya kumbure wohereza ukakura inyuma y'ikiganiro hari ibyo hari ibindi kumbura umuntu yakubwira bikubwira inyuma y'ikiganiro ariko muri kano kanya ikibazo cyawe cy'ubutungane kumbure mwashyizeho n'inimero mu butungane mushobora kwakura kugira ngo mubiture ibyo nabyo wohereza ukakura inyuma y'ikiganiro umuntu agaheza akakwereka ingene wobigenza nomero zingahe inimero n'izi nyene twababwiye uraheze usubire wakure turabakira zino nyene muhamagara ko turabakira mukuru nyakiri uzoba ukoze murakoze ndi munyanyi ku murongo alo ndagwaye mwiriwe munyanyi radio isanganiro muriwe muriwe ni impore eh ni impore muri bande muturakuye muri hehe eh, ndi giharo komine giharo giharo ni hariya mu ntara ya rutana yego yego igiharo mwiriwe amahoro Sasa nipo kusikiliza makuru. Nye utaka kazina. Endi niyo nzima Elias. Niyo nzima Elias. Elias. Inabasi kambwe. Mm. Eta bavuga yuko bari kimwe n'abantu ahantu ayino mu Mm. Bakoma nkuko Mm. nuko aho muri kiraro abanyamara abona bamenga babagiye ariko tibabane mu mahoro nk'uko buri amatari w'intara bujumbura yabisabye abo atwara ngaho mu giharo mugabo ati n'abanyagiharo bo bifatira akakarorero bakabana mu mahoro eh gira ijoro ryiza ngaho mu gahoro niyo niyo nzima mugira ijoro ryiza murakoze Adisa eh, nga niruni mwenye kumwongalo. Halo? Halo? minota irenga itatu gato turaziheza dusozera kino kigali kino kiganiro munyanya yaraje ku murongo ariko mu buhinga bw'ibyuma François Hakimana ambwira ati wapi ntibikunze umuririmbyi nawe ni Ajo Barovat amahoro mu karere k'ibiyaga bigari munyanya ku murongo alo ndagwaye mwiriwe munyanya wa radio isanganiro unyuranye w'umukenyezi utwakuye muri kino kiganiro mutwakuye muri he mwitwa bande alo ndahaye mwiriwe alo ndahaye mwiriwe munyuranye radiyo isanganiro muri bande mutwakuye muri he igisozi halo sabwe sabwe amahoro mu karere ibiyaga bigari amahoro mu karere ibiyaga umuririmbyi ni yaje barovata amahoro mu karere k'ibiyaga bigara umunyanya ku murongo alo ndagwaye muri uwo radiyo isanganiro yego ni vena mukeshimana ngarutse vena mukeshimana yego vena duha ku ijambo bw'icucikije ku yandi makuru kumbura utari washikiza ko niho gushima hmm. kuri iyo ngingo y'uko abantu bivuga amazina kubera uburyo ikiganiro cyagiye gusa hmm. kubera kare abantu bakubita ngo ugasanga bavuga ibintu bidahumuriza umuntu hmm. wese rero n'ibyo kuvuga izina ryiwe n'aha murakoze joro ryiza hmm. ni munyakamurongo alo alo ndabaye mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri hehe nitwa nitwa natori muri buga muri kayogoro natori ibuga muri kayogoro aho mu kayogoro ni mu ntara ya makamba yego kumuragarazi kumuragarazi yego duga ku ijambo naturuga ushikije ku makuru twashikije hano kuri radio isanganiro amakuru yaryoheye mm ikiganiro cyo ku nama cyo kwa mungu yego me yego kweri kuko udamuvugizi w'umutekano mhm mm yaravuze neza arakanga umuco mhm hariho n'uwundi yakiyavuga w'umunyepolitike ngo ntiharakwiye no kuhaza mhm ngo ntiharakwiye no kuhaza ngo avuge mugabo ariko niwe yatubyoheye cyane ujya mu muvugizi w'umutekano kwe yaravuze aratanga umuco mhm. aho yavuze yuko nko muri nyabiraba hariho ngo umuntu yavuze yononye ingobe radiyo isanganiro ikiganiro cyagenewe uno mwanya kirangiriye ngaha tubakenguruke mwebwe mwaduteze abiri dukenguruke na francois kimana yari mu buhinga bw'ibyuma sinoreka kubakengurukira byimva mutima mwebwe mwatwakuye muri mu ntara zitandukanye z'igihugu mugira aho muba mwubahwe mugira ijoro ryiza mujyama hajyana ahatajyana hajya mu mwasi imana ibahezagire nawe utaha gira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri isanganiro mu kiganiro gira icyo